Ти серце спалила давно і пішла, а біль цей досі в мені не затих. Тепер я уважно дивлюсь в дзеркала. Може, ти вийдеш з одного із них.